E, Joain dantza eskolak antolatzeko xedea? Zendako, bazaga da edo? <laughs> bazarra ez ez ez. E, <laughs> e, nola da, ze egoeratan ikusten zu, bertxu, ba, ez bertxu, dantza eskolak siberuan? <laughs> Ez, be, dantza eskola siberuan, badik uh, dantza eskola hanitz, Uh, uh, bai, Oha hoi egiten ginen, hoita hamasei herri baduk eta hoita bi uh, dantza talde eta hogei dantza eskola batera. era. Erraiteko jadanik sare hoi zigarri heratu dela. Salbu aminibat, bon, ebe, dantzatale eta elkarte hanitxetan bezala, ebe eh, bakotsak egiten dira belan eh, hastian behin biltzie eta dezai lan handia, eta uh, aminia galdu dela argarrik lan hoi, edo argarrik usteko eta kutsatzeko ze hoi kostuma hoi, normal, eh, voilà, energia behar behite eta demoa behar behite eta usien uh, eh, hoi mens behitia hoaiko egunean. Mm -hmm. Zure lana hori izanen da, eh, Julien Corbino, proiektu hortan, ze interes ikusten du iparaldeko dantzaren biltzakak? Uh, eh, ba, gu fin, behar moduan bi, mm, lan egiten dugu pixka bat, uh, Euh, Lapurdin eta Bexen Afarroan ere uh, erriko nola tal, euh, dantza talde bako du bede ditu bede usaiak eta dena hein, dantza lantzeko eta gu pixkat pentsatu gu euh, tresna batzuk emaitea formakuntza inguruan, eh, bereziki. Mhm. E, tresnaka aipatu aitzina, e, diagnostiko batekin hasiko zira, joan etxe beste, e, nola egin nola, eskola eskola ibiliko zira, ikusteko leku bako txan nola iten den, e, ze metodo e, bai, duzu? Justo hoi, e, be, banuk hor e, dantza eskola desberdin ikustea, inkestatibioa prestatu diat, ikusteko alkartien nolan toratuiten, eta uh, eta bala, ze materiel, ze behar, ze nahi badien, eta ebai eh, onduan eh, pedagogia mailan nolan toratuiten, uh, taldian, uh, ze jakasten dien, ze adinetan, eta ikusteko amini bat uh, bakotxak funtzionatzen din, eta hortik... Uh, Hortik abiatuz geho eh, be proposamenen egiteko, uh, eh, argarrikin ez erbait egiten ahalugunez, pedagogia bat bereziki eta tresnak uh, talden, taldeko jakasaren laguntzeko eta dantzaien laguntzeko, eta gugu guguan emaiteko, jarrikitzeko. Justuki, tresna horiek, ze montakoak zaiten aldira? Ebe, uh, bon, me, randutan bezala, ni proposatu jat pedagogia bat, uh, ideben uh, eh, egin modeluan, nula adinan abea, zei akasten ahalgunukin uh, dantza, dantza teknikan, bon, gu behar diak egin, sibeun behezitak zuna, dantza baizik ikasten dugula. Mm Odin, egia egituratzeko, ola, argi izaten ahalduko joentako, hoiduk abantalia. odin, Eh, bai dantza teknikan ziklok edo adink zeik ikasten ahalen, eta hau dela, hoi, jadanik egin egituk eta justo egiturratziaduk, mena nahi nukina proposatu eh, beste bi dimensionen txarastie hoktan, eh, ziklo hoietan edo mm, pedagogia hortan, duk lehenik kultura dimensione hoi, dantza, dantza beit, amena bortzaz kontekstu kultural bat ezagutu, ezagutzen ahaldena eta izi bat, bon, simplekin maskalak eta pastoalak baizik eh, aipatzen bat ugu, eta uh, hoi lehen gaiza. Eta bigerena nula uskan praktika aha ezartena ahaldugun uh, eh, dantza eskoletan, dantza taldetan, Hala, natural uh, izan behar uh, eh, beritzaten, mena ez peita zala. Mm eh, kontestu kulturala aipatzu duzu, pixka bat galtzen ari da, lotura hori, dantza eta ipatzu maskarada eta pastoralaren artean adibidez? Bo, iduizitak uh, hau jabosiek badakiela maskarada eta pastoralaren artean, mena, bon, Voilà, Uduzitak ebai uh, eh, errealitate hortan, aste dantzainak hastia, eta hori, eztera beti hori pentsatzen, eta abehastaxun hoi eh, baliatzen halugile bai eh, dantzai zentzu emaiteko. Eta hala, euh dantza badik zentzu, maskadeetan, pastoretan, eta hort, hortan behmatzia interesgarri, uh, interesgarri mhm. Julien Korbinoa, ipatzen ginoen Euskararena ere, dantza izaitez da mintzatu ezten, duen arte bat, etena dugu. Euskararen eh, egoera, bigarren plano batean edo pasatzen da, Euskararen eh, erabilpena nola ikusten duzu egoera Aus. dantza eskoletan? Eh, ze Euskara erabiltzea, bai. ba, ba, gure mm, proiektu, gure... Uh, egiteko maneraz, maneran uh, Euskara erabiltzea da gauza um, biziki importantea biztan dena. Bon, gero ga, ez, berdina da kostalean bereziki Euskara ez da mm, hainitz erabilia eta mm, bainan bon uh, eh, aldugurarik erabiltzen da eh, edo dantza edo bilkuretan uh, voilà. hori biziki importantea mm, bai, da eta, eta dantza lotu eskual dantza biztan da lotua da nortasuna, nortasunari eh. eta azkartzeko ardatz bat bezala ikusten duzu e, edo ez baita ezpada lehentasun bat bezala eh, Ez ez, bai, uh, uh, uh, egiten dudan lan horxi behuan, uh, eh, deitudiak ideben uh, laboratorio gisa, eta nik jamanen dudan lan hasi behun, hor duk, uh, ala, uh, san askan, uh, eskuaran, euska, oai bilakatu zela, eskolako hizkuntza bezala, eta gehuak eta gutiago entzuten zela karriketan. Eta beharrezko izan entzela, burbuilen sortzia, guneka nun uska berriz praktikatzen ahalen. Eta hoiak eh, aipatu ideben eta eta sibeuan e, eh, zehaztuko duguna, bak eh, bahnatia nula uska praktikatzen ahalen e, dantza eskoletan. Zoin ari behar datiratu hor, nundik eran behar da lanaz, ustez Euskarari bere lekua emaiteko? Dantza eskoletan? Ebe, en uste konkretuki behadikai, hor egiten dudan inkestan, uh, galdezkatzen tiatzat, ea jakasletan uh, eh, nula pratikatzenen hor iska, eta uh, nuk baden iskaldun, nuk baden uh, uh, eta hola, eta behadik egokitu, ne uste ze realitatiai, erran nahi behita betalde somaitetan uh, jakasliek iska eta ikasle umprenitzen dira, hor lan egiteko, eta, eta praktikatzen dira, Beste zo maitetan, biak batutu, mena ez di kostuma pratikatzeko. Odin hor kontzientzia hartze babai ez duk, mena behardik egin. Eta aldiz, uh, uh, jakaslek ez da, oi, gehuak eta habo, jakaslek uh, eh, generazione batetakuek ez daki uh, ez di ikasi Mena oi, elhebidun eskoletan eta ikastola eta horren bidez, gazteko oi, uh, entzuten di edo ikasten haitutuk. Odin uh, hori du, jakasle hoiak tresnen emaitia, uh, kurtso baten jamaiteko, Uh, eh, ara, uskan praktikatzeko eta pantalla dantza kurtsuetan uh, eh, gaizak errepikatzen tiela uh, uh, eh, hastez haste uh, esan dain beuketa edo lusaketa mm -hmm. zati sumait osok uskaz egiten haltiela gaizak errepikatzen mitia oin hor duk tresna, ebe kokitzia edo uh, uh, emaitiek analdiak uh, ikas ditzen edo edo zea grabaketak egitia, mena Euska entzun dezen uh, dantza praktikatzen dira, hoile txedia. Eta bi hentxedia, uh, eh, dantza eskoletan uh, projetak jamaiten telaik, uh, dantza ikusgarri edo hor haipatzen nuitinai maskara bat emuntatzi edo pastor bat emuntatzi haurekin, hor Ebe, bon, nahi alez, uh, eh, ala hori kustenik pastoal batetan, maskara batetan, uh, eh, uskan lekian importentzia eta beharrezkoa dela, eta hor praktikatzeko maniak bai batiera. Mm, ideia hori guziak eh, plantan ezartzeko, atal bat, segura aski izanen da, erakaslen formakuntza, Bada ogen muntatzeko sede bat? Bai, hoie bak nenduk, uh, eh, ala, nahien abea uh, eh, proposatzi ahoi, lehenik tresna simplien proposatzi, eta gero nahi bati hirunago june, formakuntzaibuz uh, eh, ez tiatuan aipate aekaik, imena sedia ginikek, uh, Haikan ere izan da nintzail bat, nun uh, dantzaiak asliak, eh, juiten ahaltien, eta ez eh, egokitu bat, uh, dantza kurtsuai uh, bus, eran ahi uskaik hasten ahaldiela, mena audera praktika balukiela, dantza kurtsuan uh, zuzenian hotz. Ba, mm. holako ideia bat zutuk. Julien Corbino, iparaldeko eskalan behar da mintzatzeko, gauk zu pedagogia sailan arizira, ide beren bahnean, Ze formakuntza jasotzen dute gaur egun eh, dantza eskoletan ibiltzen diren erakasleak? Bakoitzak du bere pedagogian ere ustez, guk uh, eh, nitzulitziki bat egin dugu ere, ba eta aspalditik ezautzen ditugu uh, nola iparaldeko, mm, lapordiko eta besenafarroko uh, talde ez guziak benen uh, hainitz, e, bederen. Eta... Mm, Bo, ikusi duguna da aspalditik eh, bakoitzak uh, erakasten du dantza nola uh, eh, piskat errepikatuz uh, di, ezagutuak diren uh, dantza batzuk. Hori da... Mm, euh, les, les, fondements hein, de, de, la pédagogie. En inariak, oui. ta, voilà, go asmatu dugu pixka bat nola euh, dans sa euh, manera ezberdinaz pixkat, bereziki landuz, euh, euh, ez dakit nola erran euskaraz, baina euh, frantxez da euh, land, euh, landuz de, de kompetentziak, bai, markatu. Eta kompeten, kompetentzia horiek... Euh, ez dira bakarrik teknikoak, teknik koak dira, eh, urratxak eta dena iteko, baina badira ere nola eh, adibidez nola erabili espazioa, nola dantzatu bestekin, nola eh, kokatu espazioan esenua dena da bedan, nungo datoren dantza hori, zer gaitik dantzatzen dut hori ere, nola segitu musika, nola, bada Uh dugu eh, pedagogia sail bat, beraz bat dela mm, ipakaldeko dantzarien biltzakan, beste sail batzure zure badera, nola antolatua da elkarteaz eta ze proiektu tanda mementu Beraz, ideben, eh, bada orten izan da taletiki bat, deitzen dena pedagogiko poloa, eta Bosch gira, hein, euh, Joanieni, euh, Nadine euh, Goienetz, <clears throat> Itier Mendibil eta Kati Mueskaz parnekoa, eta beraz elkartu Gida urte untan, uh, pixkat voilà, pedago, pedagogia euh, gedo, bon, euh, voilà, bilkola batzuk izan dira. Eta, um, euh, eta proposatu dugu hein, une sorte de, de mise en œuvre, euh, dans les noleren euskaraz. Euh, voilà, mise en œuvre odi euh, da banaketa, hein, uh, joaniek erran duen bezala, uh, guk prozesatzen dugu formakuntza euh, euh, euh banatuta cycloéthane, zikloetan, idu Eh, pixkat aldinen eh, adinen arabera, <clears throat> eraikiak dira, bainan eh, ez, ez uh, gero dantzari ikasle bat sartzen da ziklo batean, bere kompetentzien arabera ere. adibidez, uh, pixka teknikoa da, ez dut <laughs> honetan sartuko eta ez naiz gaiz izanen Eta, mm, eta eta eh, voilà, gero lan, lan egin dugu ere bereziki uh, eh, uh, eh, eskualtaleko monitorekin eta haiekin ikusi dugu zer nolako pedagogia erabiltzen zuten lehen eta voilà, nola egiten algenuen ere besteman maneraz eta beraz proposatu dugu mm, irailean formakuntza bate ere monitorentzat. Eh, hau mhm. zen biziki importante, gurentzat. agurentzat. Voilà. Mm -hmm. Eh, irutan zatitu da, polo hori janduzu, badare koreografia polo bat edo bilaka bilakata taldearekin ikusi behi duguna, hori eh, mhm. mm baitzira ikusrekek emaitena, beste polo bat ere badan, nora da roinetxe best? Ba, hiu hi zatitan duk hori ideben egitura berria, bon, duk administrazio kontxelia, administrazio eta hortaz arduratzen nena, eta bi polo hoi bat dutu, nien polo koreografikoa Julienekin, eta beste... Ez, pedagogikoa. Nola? Pedagogikoa. Polo, eh, pedagogikoa. Ba, koreografikoa. Bai, ba, <laughs> pedagogikoa. Eta bestia polo koreografikoa bilaka deitzen nena, nune sorkuntzak eh, eta dantzai gehitien eta uh, eh, gynia Azken uh, galdera batekin uh, bururatuko dugu, um, zure proiektua edo zuen proiektua, Siberuan uh, ere manen duzuna joan etxe besta. Uh, Lugalde itzahmenaren baitan aurkestua izan da, lagundua da, botere publikoak badute interes bat dantzaren mundu jendako? Bai, bai, bai, Sibeuan eh, badikoa jorte zuma, egogo eta jamanik izan dela dantza eta kulturan enguian, uh, ala, eta bide hortan, ebe proposatuk izan duk, uh, ala, uh, luraldi hitzarmen hortan, uh, projetan eta idebeke presentatudik berden moan be projeta, eta, uh, ala, bon, jadanik mintzatu guntian, eta deribatu diak algarrekin montatzi zen, eta egituran aldetik, eta ardatzen aldetik ber, Bermanean plantatu behitzen. Eta hoktako ideben projetian sartu duk sede eh, projeta, Xiboko projeta. Eta odin algarrekin oai presentatu diak hoi di luralde hitzarmenian. Joine eh, Etxebest eta Julien Corbino, beraz iparaldeko dantzarien biltzarekoak, eskertzen zaituztego gurekin izanik goizuntan eta bideon proiektu horrekin. Esker ikanis? Esker. Euskalirrateak.eus